Thank you de Diálogos 3 os dije que si decía buenas tardes Sara, buenas tardes Jai, buenas tardes Harto, <laughs> <laughs> pues todos juntos iban a estar aquí con nosotros y bueno, ah, Jai de han estado hoy con nosotros, Jai. Eh, Kalispera, eh, good afternoon, and I don't know how to, to say that in Armenian. Palekisher. Palekisher, ok. Pues eh, Palekisher para eh, Haya que está con nosotros hoy aquí para hablar de este disco que acaba de publicar y para hablar de los dos conciertos que va a dar en nuestro país. El primero va a tener lugar esta noche en el auditorio de Ceutí, en eh, Murcia, y el domingo actuará aquí en Madrid en la sala Galileo Galilei. Y hay muchísimas cosas que hablar. We have a lot of things to talk about, eh, since eh, last time we talked seriously. Y bueno, pues vamos a empezar. First of all, the family is okay. Very good. La familia bien. Tarina and Galar, eh, Talar, eh, Talar, sorry. They are, you know, 18 and 16 now. Bueno, ahora las niñas a las que estaban dedicados, como sabéis, los dos primeros discos, ¿eh? First two recordings. Sure. Tiene la mayor 18, la pequeña 17. And what are they studying? Le pregunto qué están estudiando. You mean in music? Yes. Yes. The Talar Garin, the, the oldest, she's studying the piano, and Talar mm. Ud. Oh. <laughs> Pues ya sabéis, la mayor está estudiando piano y la pequeña está estudiando oud. Y and uh, are you planning of uh, uh, I mean eh, eh, playing with them or, or I mean no. What is the Jasijan family uh, thinking about? They they prefer to play with the uh, Shakira. Ah, yeah. How does he, you know, Samadao? Oh, that's very. <laughs> No. I mean, I, I, what about the, the Armenian tradition? I mean. Uh, sure, they're gonna they're gonna reach it one day, you know. Yeah. They're gonna reach it, but you know the, the the funny thing it's happening that they are coming now at home and they say, "Father, <laughs> you know, our friends they told that you are something. Ah. llegan a casa y le dicen las, hermanas, eh, padre, nos dicen las amigas que eres alguien. They, know you. Eh, y te conocen. Pero dice, me ha gastado una broma, me ha dicho al principio que las dos chicas prefieren tocar temas de Shakira, cosa que me ha dejado pues, <laughs> francamente disgustado al respecto. Eh, so, this is... Eh, tell us... Mm, you, you, you came uh, last year to play with Omar. Yes. Vino el año pasado a tocar con Omar Farouk Last June we were Exactly. Yes. Eh, nine months ago. Ten months ago. It's like yesterday. Yes. Eh, para él como si hubiese sido ayer. Le he preguntado, how did you feel eh, within the ensemble of, Omar? Le pregunto cómo se sintió cantando y tocando con Omar. It was it was different experience for me, you know, to play with Omar we had played before long time ago in Greece but this time it was different for me because he has his group his own group because when he was in Greece we managed the group there and he has his group already they are fixed the, uh, the pieces and I was like just guesting with him and uh, playing some of his songs and I play some of my songs and it was it was nice you know it was nice because we had also good concerts good people. Dice que para él fue una experiencia, ya había tocado anteriormente con, con él en Atenas. Y eh, bueno, en estos conciertos pues han tocado temas tanto él ha o sea Omar ha tocado sus temas él ha tocado los suyos y que la, la, recepción y el sentimiento era bueno and the audience perfect dice que la audiencia fantástica and the one thing that I want to say about Omar Omar he's a very is a very kind person, you know. He let you to feel very comfortable when you que Omar es una persona muy amable y que cuando tocas con él te hace sentir muy bien. Bien, let's let's talk now about the, the new recording. Vamos a hablar del nuevo disco, Amalur. I hope you like it. Eh, yeah, I, I, I, said sufficiently about yes. this. Eh, dice que sí me ha gustado. Digo, eh, ya he dicho suficiente sobre esto two, two days ago. So uh, of course, some of them sure, more. Sure. You know what happens. Sure. Uh, uh tell me, uh, is the first time you come back to Libra after? Yes. yes. Es la primera vez que vuelve al su sello del comienzo, after, after Libra. You know, six years. Yeah, and the producer was Alkis or was you? Me. El productor no era Alkis Bafias. Eh, eh, eh, Alkis was the executive producer, so to speak. Sure. Exacto. Bueno. Alquis Bafias es el dueño de Libra, es una persona que tiene un gusto exquisito sobre algunos aspectos musicales, es, eh, proviene de una de las mejores familias de Atenas y eh, tiene el estudio, o sea, la casa de discos de Alquis Bafias está en un palacete en el centro de la ciudad. I'm talking about Alquis Bafias House. <laughs> Eh, y bueno, cuando hablas con él, pues él, vive en una burbuja muy especial en donde está siempre al tanto de todo lo que pasa musicalmente. Musical speaking, he's all the time eh, listening to everything. Yeah, sure. Y eh, bueno, pues eh, en un comienzo ellos tuvieron muy buena relación y ahora él ha vuelto. You had all the opportunities to do whatever you, you, you thought about. Le pregunto si ha podido hacer, ha tenido la oportunidad de hacer lo que ha querido y me dice que sí, que seguro que sí. So, uh, Let's talk about the songs then. Vamos a hablar de las canciones. Eh, the first song. Eh, It's Vogelnagel. Vogelnagel Fogel yes. the, the, the, the, the, the right uh, pronunciation. Yes, yes. Vogelnagel. Uh, eh, tell us about uh, la primera the, canción, Vogelnagel. The Nagel, it's, it's a tree. Es un árbol. It's a tree that uh, I don't know how to call it in, in English. It, it, it, you know, it's a what, what the what the tree is on the flag of Saudi Arabia. You know this. yeah, I don't, I don't know. Okay, <laughs> It's in that, Dice uh, que viene la bandera de, de Arabia Saudita. Eh, creo que doy este el dátil, la palmera. Yes. Palm tree. Yes. Okay. Yes. So the guy he's singing this song, and he's telling to her lover that that I am seeing something, it's shining. It's the moonlight shining or it's your face. Sí, dice que el, el, el, amante le dice a su amada, veo que algo brilla, ¿es la luna o es tu cara la que brilla? And uh, this is a song from Iraq, you told me. Yes. Es una canción que proviene de Iraq. Song. Eh, I would like to talk about that, eh, particularly after listening to the song. Eh, o sea, que vamos a hablar sobre cómo él, que ha vivido en Alepo, en Siria, y ha nacido allí, y bueno, Siria e Irak están, son vecinas, cómo esa canción iraquí llega a Siria, pero vamos a hablar de ello después de escuchar la canción. se titula esta pieza que acabamos de escuchar. Eh, hay que decir que el programa hoy tiene dos dimensiones, una que es la que escuchéis <laughs> vosotros y luego las conversaciones, pues llevamos mucho tiempo sin hablar y estamos aquí como dos eh, enamorados. De, Oye, pero ¿y qué pasa con aquello? Por ejemplo, el café asante ya no se llama café asante, se llama... Café alabastro. Se llama café alabastro. <laughs> y eh, casi le he preguntado por todos los músicos que tocaban con él y que siguen siendo, bueno, parte centrales de su y Hidrogastritis ha tocado con él toda la vida. Evangelis Caripis, casi exactamente igual. Caripis is playing with Eleftheria or mm. some other diva or... No, no, no, no, no. No. No. Dice que no, no, que toca solo. only with me. Solo está tocando yes. con él ahora. Okay, it's a good. Uh, yes, good. <laughs> yes, it's very good. Bueno, y estábamos hablando de cómo llega esta música iraquí a Siria. Uh, when did you uh, learn about this song the first time? The song, it's I, I, know it very very old from very old time. You know, we had we had a big singer in in Syria. His name is maybe you know him. His name is Sabah Fakhri. No. No, he's a very great singer. Sé que había un gran cantante en Siria. Eh, is he still... Uh, eh, uh, eh, yes, sure. Yes. Todavía he's está vivo. The name? Sabah Fakhri. Sabah Fakhri. Fakhri. Fakhri, yes. Okay. Yes, Sabah oh, Fakhri. And okay. he's a traditional singer. Yes. Es un cantante tradicional. Yes. And he sung... Muy potente. he sings this song, you know. And we know from that old time, you know, y ellos cuando eran jóvenes eh, le escuchaban eh, cantar esta canción. So you listen to him eh, playing this song. Yes. And singing this song. Yes, I, I knew. I knew it like but this song is from the from the Iraqi, Iraqi tradition. Yes, yes, yes. We, we I I knew it also from the Iraqi the big singer. Also, his name is was he was not alive. Now he's not living. His name is uh, Naz, Nazam Al Ghazali. Nasem Hassali, un gran cantante iraquí, eh, que no está vivo, está muerto ya, y, y, y otro también gran cantante en, esta tradición musical. I, think, I think he was, at that time, you know, he was singing songs with different meanings. He was, he was politically, you know, like different, he was uh, saying the song with the different words, but it was meaning, the meaning was Sí, que cantaba canciones a las que cambiaba las letras porque estaba de alguna manera políticamente motivado, pero estamos hablando de dos países con unas dictaduras severas, crueles. Y eh, ahí eh, eh, how how was the, the, the incoming and, outgoing of the of the of the culture between the two countries? I mean, is, there a tradition? Me pregunto cómo es cómo es la, el flujo de, de, cultura entre los dos países. how, how as I know, you know, the, the both the both countries, they have a very strong and big traditional songs and in the culture songs, you know. Dice que hay canciones eh, que ambos países eh, son muy importantes, eh, muy fuertes. dentro de esa tradición musical que las comparten los dos países. And I think Iraq was more strong than Syria, you know? Dice que desde el punto de vista musical él considera que Irak es más fuerte, que es más potente que Siria. Mm, but, always they say the place, the city that I born Yes. It was Alepo. Alepo. Yes. They, they made very crazy things, you know. Dice que siempre decían que en Alepo se hacían cosas muy locas desde el punto de vista musical. Yes. So musically they, they are very near one to other. You know, they have the same. You know, Iran, Iraq, Siria. Dice que Irán, Irak y Siria tienen eh, características musicales muy parecidas. It's, it's the same, you know, but you know, because I believe the language. Sí, tiene que ver con el, con el lenguaje. It's different. El lenguaje es diferente. So you, you have small difference in the music. Uh, some of them they are Farsi. Yes. And the other ones Arabic. Arabic, different yeah. Arabic, and the, the Syrian sí. Arab it's different Arabic. Sí. Dicen que eh, el, el, el, el, árabe que se habla en Siria es diferente al árabe que se habla en Irak. Y eh, en, en Irán se habla el farsi, es el lenguaje. And, and uh, all the bases from there. Y la base musical yes. proviene de ahí. From from Persian music. Sí, know, dice que proviene Paris, de la yes. música persa. Yes, ¿eh? yes, ese es el. Ese es el centro, o sea, that's a good lesson you are giving us. <laughs> es una buena lección la que nos están dando because we we almost don't know anything about those those. They, uh, they say they say the, the base they say the base is Byzantine the Byzantine music. Sí, dicen que la base de la música dice que es eh, la música bizantina. But but the names that we calling the the, the scales all of these names you sí. know it's Persian. Pero la manera que tienen de nombrar las escalas, etcétera, es persa. Bizantia, what, what was Bizantia? It, was the Byzantium once Constantinople. America. America at that time, you know. Dice que para los músicos de la época del Imperio Bizantino y el Imperio Bizantino era como América. There, were, Armenian there, there were there. Estaban allí los griegos, los armenios, etcétera. Así que, como veis, y no, no hemos ni siquiera empezado a hablar, ¿eh? o sea que no sé si habría que dedicarle tres o cuatro programas a Hike, aprovechando que está aquí. Eh, la segunda canción, Herimos, eh, bueno, la sorpresa que os decía en su momento. Lefteria Arbanitaki, Singing the song. Sure. It was how, come? It was surprise for me. Dice que para él fue una sorpresa también. you know, this is long time we wanted to do something together. Dice que hace mucho tiempo que y me consta que los dos querían hacer algo juntos. So one day I I just take this this song, the CD, and I bring to uh, Eleftheria and told Dice que listen. cogió la canción que la había compuesto él y se la llevó a Eleftheria y le dijo, "¿Qué te parece?" And this melody that I I wrote, you know, it was it was like it was intro for for the concert. ...que we were going to play in Café Alabastro. It was for intro, starting piece, Es esta pieza que, compuso y que le entregó a este para que la cantase. Es la pieza con la que suelen empezar los conciertos. en el Café Alabastro, antes Café Asante, que sigue estando al mismo sitio. It's no more. No Last year. Se cierra el Café Alabastro, ¿veis? es, es demasiada información, no podemos is too much information. <laughs> yes. So the Alabastro coffee is, going to be closed. Yes. Se va a cerrar. And you are going to translate yourself to a bigger place. Big, big Alabastro now it's going to be. The se, va a llamar, se va a llamar también Alabastro, el, el nuevo sitio o Big Alabastro. Big Alabastro. Ah, se va a llamar ah. el, el Alabastro Grande, para que todo el mundo sepa que And dónde is a going ah, está buscando el dueño el nuevo sitio. He's going to be ready for the next Dice que para octubre que empieza la temporada, porque ya sabéis que allí los cafés se dividen en cafés de invierno y cafés de verano. El café de invierno está abierto de octubre hasta estas fechas, abril. Y los cafés de verano, pues eh, todo el verano, que allí suele ser de bigote, nunca mejor dicho. Entonces, herimos Eleftheri Arbanitaki con la banda de High Jazzian. hermanita Arbanitaki con la banda de Haida Silla. Se acaba de interpretar Erimos. Erimos, what's the translation? Desert. Desert. Ah, desierto. Eh, y eh, bueno, ha sido la colaboración de, de en este disco. Hay otras colaboraciones. No sé si hoy nos va a dar tiempo a hablar de todas ellas, pero bueno, haremos lo posible. Hage, eh, eh, Rudolstadt, eh, yes. you know, sounds like German. Yes, it's a city. It's a city. It's a city yes. in German. Es una ciudad en, en Alemania. I was invited. Yes. Before two years, in a, in a festival called Rudolstadt. Dice que le invitaron hace dos años a un festival que se llama como la ciudad Rudolstadt. Yes, and because this festival each year produced an instrument. Dice que cada año el festival está dedicado a un instrumento. It was, it was before two years it was the electric guitar year. Era el año de la guitarra eléctrica. But so, you don't play electric no, guitar. But, but the instrument that I have, this electric one, is it's silent. It has amplified to work, you know. Yeah. But because I have a, man a manager in Germany, he saw this instrument. We we were in Italy playing Coltrane project, Dice que estaban en Italia tocando en el Coltrane Project. And he saw this instrument and said, "What's this instrument?" I said, <laughs> "He told me so why we don't send the yes uh, demo yeah. to this festival." Dice que entonces vieron este instrumento eh, y le decidieron mandar una una cinta de demostración al festival. And they, we made it. We made we sent this demo and people was very interesting, you know. Y la gente que organizó el festival estaba muy interesada. It was it was seven guitar players and me. Yo sé que había siete guita <laughs> guitarristas and, y él. And, and the people was looking, what is this? What instrument is this? Sí, todo el mundo decía, ¿qué instrumento es este? How the sound is coming from this instrument? ¿Cómo llega, cómo sale el instrumento, el, el sonido de este instrumento? So uh, the, the, song that I write, you know, that I wrote Rudolf that time, Stad, Rudolf, yeah. it, there was no name of this Entonces no tenía nombre el, eh, la melodía que había escrito. De repente dijo, pues si lo mando al festival de Rudolstadt, pues le pongo ese nombre. Because of the TV, you know, recording, and he told him, what's, what's the name of the, the song? I said, Rudolstadt. <laughs> Eh, Rudolstadt. <laughs> okay. And we have to talk afterwards about the, the electric oud. Oud, yes, sure. Dice que tenemos que hablar además de otro instrumento que él tiene en este momento en la cabeza, que es el electric oud. Así pues, esa es la historia de esta canción, de, esta, de este tema instrumental titulado Rudolstadt Funky, interpretado por la banda de High Jazz Great. cosas se entera uno. Esto que acaba de decirme no lo puedo decir. Bueno, era un tema funky interpretado en, en las líneas, yo creo que de lo que eh, durante mucho tiempo instrumentalmente le ha, le ha preocupado musicalmente a, a High, que es eh, una línea de trabajo instrumental en donde se, se dan cita a una serie de estilos que él interpreta con sus instrumentos, no con los instrumentos que habitualmente suena en una grabación de jazz, por ejemplo. Y entonces él, por ejemplo, al escuchar este Rudolf Stadt, me decía que Pantelis estoicos que toca la trompeta. No, pero él toca la trompeta como los, como los balcánicos, ¿eh? No, ¿eh? es decir, como las grandes bandas de, de toda esta gente que, bueno, de big bands of the, of the Balkans. I mean, with eh? Yes, it becomes it becomes Armenian Arab Arab uh, Balkan. Uh, <laughs> Dice que se convierte lo que hacen en una mezcla de armenio, balcánico, árabe, arábico, <laughs> eh, alemán. That's good. I mean, it's. Eh, yeah. Bueno, vamos con el tema que, que a mí me, ya hemos estado hablando, entonces yo ya os he dicho que a mí me parece que este es el, el tema del álbum. Yare Martu. Yaraguda. Yes. The translation is? Yaramartu Yaraguda, it means uh, a, the love gives this person who write the song yes. a, lot of pain. Pain, yes. Dice, bueno, que la traducción es que el amor me duele, el amor me da dolor, me, me causa dolor. So he mm. is telling that pity that I understand very late. Y es una lástima que lo haya entendido demasiado tarde, you dice know, la letra. he, said, eh, I, I, I wanted to live in, uh, in the villages. In a, me, guste, me, me, gustaba vivir en, en los pueblos. I, I didn't want to have these big houses and big things, you no know, quería tener estas which, casas tan yes, grandes, yes. llenas de cosas. And I wanted to have a pain like a, like a mountain, big mountain, high mountain, you know. y me eh, gustaba tener un dolor tan grande como una montaña. And never love. Y eh, nunca, nunca amor. Esa es la, la, letra de la canción. The first notes, guitar. Yes. Las primeras notas, guitarra. El saxofón mm. saxophone also inside. Sí, sí. Y inicialmente también saxofón. Os voy a dar los nombres de los músicos que intervienen en esta grabación. Eh, Dimitris Yanopoulos. Yanopoulos, yes es eh, saxofón. Ya veis que no se dice Yanopoulos, como son Yanopoulos. ¿eh? Siempre acento en. Nikos hidrocastritis, all the time, they are lovers, <laughs> almost. el batería que siempre ha tocado con él, gran persona, good musician, a, very great human being. Nikos. ¿eh? Una gran persona. Vangelis Karipis, percusión, uno de los grandes percusionistas que en este momento hay en Grecia ha tocado prácticamente con todo el destacamento de divas que conocéis. ¿eh? Eh, cuando hay una gira importante, pues todo el mundo quiere tener a, a este eh, músico con, con ellos, Vangelis Caripis. Y muy orgullosamente, Jai dice: Ahora toca conmigo. ¿eh? Ah, he, he's oh. been playing with, with you all the time. I've seen you more, playing with, with him and him with you a lot of times. And also, your friend is playing there. <laughs> Panos Dimitrakopoulos. Dice que está tocando mi amigo, que es Panos, ahora hablamos de esto. Eh, Panos Dimitrakopoulos eh, era este chico joven que yo vi con él tocando canón, canonaki, en, en, Atenas. But he's not uh, so young anymore. No, no, no. <laughs> He's, he's now 27 or... 30 something. 30 something. Oh, time eh, passes ah. rapidly. <laughs> que ya no es un chaval que tiene treinta y tantos años. Uh, but he still plays sure. beautiful. He, becomes much more. Becoming, yes, uh, dice que cada vez es más grande su manera de tocar el, el kanonaki o kanun en, en Turquía. Eh, está Petros Bartakuris, I don't know him. Es el double bass player and the guitar player Toca bajo de palo, es decir, no bajo eléctrico. Yes. Acoustic guitar. Yes. And, he makes uh, second voices behind you sometimes. Are you? It's me. It's, Armenian. it's Jew. Yes, because in oh, Armenian. So you are still yes, yes, yes. yes. yes. Eh, Dimitris the Theokaris, Theokaris piano. Is a piano player. Yes. Ihai Yasijan Ud Rubab. What is uh, Rubab? Rubab. It's uh, it's an instrument from Afghanistan. Rubab is un instrumento de Afghanistan. I, I, I had it from Rose Daly. Ross Daly, el famoso yes. tocador de, o sea, yes, intérprete de lira, el más importante que hay en Grecia, fue. Yes, he has a lot of instruments. You can find anything in Rosedale House. Este que en casa de Rosedale puedes encontrar cosas impresionantes. Así que con ese, con ese, con esa componente y la voz, ¿eh? yo siempre he dicho que High, mm, desde mi punto de vista, tiene una de las dos o tres voces más impresionantes que hay en Europa. Eh, él eh, no ha podido eh, meterse en la autopista de, de los que ponen a, la gente a ser famosa. You are not in the highway uh, of being famous in Europe, No, no, no. Uh, pero uh, yo creo que simplemente escuchar cómo él deja en el aire ese hilo de seda de su voz es para mí suficiente y creo que para muchos de vosotros también. Así que con todo eso en la cabeza, Yare martu Yare Aguda. iar martu, iar agudă, și-adușa scața. Žaric pokvat sirdanara, câncușa scața. Iar martu, iar agudă, și-adușa scața. 복마치르드느라 کنگوشاسکازا یاسین چاس از دلدم ورگی آرتی رو واشو سریر گلون ساز ترگی آرتی رو of the sun canciones como esta, es como this, uh, with songs like this, you maintain the the, the Armenian tradition. ¿Eh? Y eso. Dice, pero le digo que con canciones como esta él mantiene la tradición armenia. Uh, how how you? I mean, uh, you are now in a position, politically and legally speaking, to to go to Armenia whatever you want to. Or you don't have any kind of problem to. No, to no, no, no, no, no. Just one thing that I want to tell you le he preguntado que si en este momento tiene algún problema político o legal para ir a Armenia y entonces me está contestando y se ha puesto muy serio, o sea que vamos a ver. The, ambassador of, of Armenian mm. consul in, uh, in Greece. Yes. He came and playing twice or three times. Dice que el eh, el embajador de Armenia en Grecia ha ido a verle tocar dos o tres veces. became crazy. Y se volvió loco. So he went to Armenia. Yeah. He spoke with the uh, prime minister of. Uh, yes. Uh, how you call? Uh, not prime minister. The, the no, the minister of culture. No. No. The, the, the outside of how you call? The foreign affairs. Foreign, yes. yes. Yeah. que habló, que llegó a Armenia y habló con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia and also with the president. y con el presidente de Armenia. That this guy is living Este chico que hace viviendo fuera de... And, singing the Armenian songs y está cantando las canciones eh, de Armenia por toda Europa. So they give me honor passport. Y le han dado un pasaporte de honor. Yes, eh? Armenian. So, eh, that's it. So you can... Sure. And are you, time, uh, anytime, been, and you've been yes. in Yerevan and so on or not yet? In Armenia? Yes. Never. Never. Never. <laughs> bueno, uh, you you don't. This I mean, time, yes, you are I not thinking it. about yes. going. Yes, sure, sure, sure. And looking at the. You know, the, at the at the mountain. Eh? Not only the mountain. The, once I want to play this songs. Bueno, estamos hablando de Hayya Siyan, que tiene ahora todos los... O sea, si fuese incluso a Armenia, sería recibido magníficamente por el, por el gobierno, y, etcétera, y el ministro de Asuntos Exteriores y tal, y todavía no ha estado en la tierra. You have not been yet in the, in the land of your ancestors. No. And what do you feel about it? Le pregunto cómo se siente. You know, it it it's I think I think it will be nice feeling when I will be there, you know. And once I wanted to play this songs in the right in in his place, you know. The Dice que lo que lo que verdaderamente le gustaría y tiene en la cabeza es ir allí cantar estas canciones allí. So, the first time you do that, you tell me because I'm going to be with you. Oh, he dicho que la primera vez que lo haga, que me lo diga, que voy yo con él. It's great. You, you gave me your word. Oh, absolutely. I mean, yeah. Okay. Okay. Eh, porque me parece que eso puede ser un momento de una emoción indescriptible. We're going to be very have emotional. You, have ever been in a No, no, no. Once, once, but it was in a very tricky situation with uh, in Yerevan. Uh, Mm -hmm. uh, you know. the stadium was they, they, were illuminating the stadium at the same time the city was going down oh. because they they didn't have enough electrical power. Yes, now, now he contado que la última vez, bueno, la última, la única vez que he estado en Yerevan, pues tuvieron que apagar las luces de la ciudad para encender las del estadio donde se celebraba el acontecimiento deportivo, que no tenían más energía it was a very bad time. It was uh, years after the, fall of the. tres años después de la caída del Imperio Soviético. Dice que ahora está todo mucho mejor. En estas estábamos cuando el último tema que eh, eh compone en la, lista de canciones del, álbum eh, eh, se titula Ara. ¿Mm? Y para nosotros todos, Ara, por supuesto, es Ara Dinjan siempre ha sido así. Y, por lo que parece, para él también. Chuas Ara was always Aradinjan. Sure, it's Aradinjan. And I said for you as well. Aradinjan. Yes. Also, le, let me say something for this person. Also, si quiere decir algo sobre Aradinjan. He's a brother of mine. Dice que es su hermano. And I, when I write the song, cuando escribió esta canción, I, I heard to the song, I said, in this song. Cuando la escribió, de repente pensó, Ara está en esta canción. So, because a lot of things from Ara and Night also from Dice que ah, ellos aprendieron muchas cosas de Ara y de Arto cuando estaban en aquel famoso grupo llamado Night Ark. I, used to, to to program Night Dark 15 eh, years ago yes, <laughs> here este this show. It's, it's about 1984, uh, 85, Sí, you know. del año 84, 85, yes, They, bring all those things in the, you know, in, uh, in, in the light. Dice que todas estas cosas las trajeron dentro de aquel grupo, que para ellos fue maravilloso. Oriental instrument with the jazzy feeling, eh, Ese concepto, ¿no? Es decir, instrumentos orientales con un eh, sentimiento jazzístico de desarrollo de melodías. Y entonces escribió el tema y entonces le mandó el tema a Ara. solo y entonces eh, Ara puso el solo de Ud que vais a escuchar es del propio Ara, Ara Dinjan. And he told me What? You are joking to me? Well, you are playing very well. What you want me to do in this piece? Y que Ara le dijo, eh, eh, ¿qué pasa? ¿Estás de broma? Si tú ya tocas suficientemente bien el luz como para que yo no tenga que intervenir. But uh, as we all know, Ara is the big master. Yeah, sure, sure. <laughs> And I told him, just put Ara in the song. Y entonces, eh, bueno, todos sabemos que Ara es el gran maestro de luz para los armenios. Y entonces le dijo estas palabras que son muy bonitas. Pon Ara, pon a Ara en, dentro de esta canción. Lord. nos queda el tiempo justo para decirle adiós a, a Haig. Haig, congratulations for the recording. Thank you. Welcome to Spain again. And uh, we'll continue to continue to continue because we are friends. Sure. This, this is what, what I'm searching for. <laughs> I'm looking for eso es lo que busca, tener amigos. Muchas gracias, Jai, por haber estado aquí y hasta el próximo lunes. όνειρου γη Ποια ζωγραφιά Ποια σκέψη κρυφή πάλι για σένα μου μιλά. Η γλυκιά πικρή σε κάθε ανάσα μου είσαι εκεί Α, να μην ξαναρθώ πάνω στο δρόμο να χαθώ Πόσες ζωές θα ζω μία εκεί χίλιες εδώ champán.